50 languages. 49 49กีฬา வ ி ள ை ய ா ட ் t ுคุณออกกำลังกายไหมนี่ ட ற ดร ய ยิรชีเெ ய ย வ த ดุน ட ாค่ะ ดิฉันต้องออกกำลังกายอามยันักวืออุดรปยิชีเทวยดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับนอนวุรนบิลยอดอรังกูวุริปิน์เราเล่นฟุตบอล น้องกัลกอลปันด์วรบลยอดกิโรบางครั้งเราก็ว่ายน้ำ นா ங ் க ள ் சில சமயம் ந ீ ந ் த ு வ ோหรือเราขี่จักรยานอัลลัตซคลิงเซโวมีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรายังกลนักรินวอร์คอลปันด์ไมดอนัม์อุลลัตแล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วย เมลุมนีราวิกคุลิยาลาเรยูดัน ஒரு நீச்சல் குளம் உள்ளது மேலும் ஒரு கால்ஃப் மைதானமும் உள்ளது தொலைக்காட்சியில் என்ன இருக்கிறது கம்லாங் กำลัง มี การแข่งฟุตบอลในตอนนี้ ஒரு கால்பந்தாட்ட பந்தயம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது ทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่โอร์เยอรมันอันนี้อังกฤษอันนี้คือยดีราห์อาดิคอนด์ยริกิรดใครกำลังนำยาร์เจย์ตุคอนด์ยขึ้ริกิรากลดิฉันไม่ทราบค่ะ เทรียาดตอนนี้เสมอกันอยู่ இச்சமயம் இரு அணியும் சரி சமமாக இருக்கிறார்கள் ผู้ตัดสินมาจากเบลเยียม நடுவர் பெல்ஜியத்திலிருந்து வந்தவர் ตอนนี้กำลังยิงลูกโทษ இதோ ஓர் அபராதம் เข้าประตูแล้วหนึ่งต่อศูนย์ கோல் ஒன்று பூஜ்ஜியம்